كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Əmmə bab, əziz müsəlmanlar, hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyi nəsəl edirəm. Yenə bu dəyərli kitabın şərhinə davam edirik. Növbəti fəsil 35-ci fəsil Zalim qohumla əlaqə saxlamağın fəziləti 69-cu hədis Bəra radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir bədəvi gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dedi, Ya Rasulullah, mənə elə bir əməl öyrət ki, o məni cənnətə daxil etsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu, müraciəti qısa etsən də məsələni genişləndirmiş olun. Kölə azad et, yaxud kimsəni köləlikdən azad et. Bədəvi dedi, məyər ikisi də bir şey deyilmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu, xeyr, kölə azad etmək, onu azad etməyin, kimsəni köləlikdən azad etmək isə kölənin azad edilməsinə köməklik göstərməyindir. Həmsinin, məhsuldar heyvanı istifadəyə ver, qənimətdən qohuma xərclə. Bunları bacarmasan, insanlara yaxşı işlər görməyi əmr et və onları pis işlərdən çəkindir. Bunu da bacarmasan, onda heç olmasa dilini saxla, ancaq xeyir söylə. Bu hədisi Əhməd rəvayət etmiş və Muhammed Nasirəddin Albani Səhih Ədəbül Müfrad əsərində onun səhih olduğunu demişdir. Hədisin ravisi Əbu Umara Bəra ibn Azib ibn Haris əl-Ənsari radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məşhur sahabəsidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə birlikdə bir çox döyüşlərdə iştirak etmişdir. Sahabənin verdiyi sual qısa olsa da çox mənalar əhatə edir və çox şey tələb edirdi. Rasulullah s.a.v. burada onu azad etməyin deyəndə adamın heç kəsə ortaq olmadan ancaq öz vəsaiti sayəsində kölə azad etməsi, azad edilməsinə köməklik göstərməyə deyildikdə isə köləni azad etmək istəyən ortaqlarla bircə onu azad etməsi nəzərdə tutulur. Hər ikisi cənnətə girmək üçün səbəbdir. Bu xüsusda varid olmuş digər hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Kim bir müsəlmanı köləlikdən azad edərsə, azad edilmiş adamın hər bir əzasına görə Allah azad edən kimsənin bir əzasını cəhənnəm odundan xilas edər. Hədisi Buxari rəvayət etmişdir. Həmçinin hədisdə məhsullar heyvan deyildikdə bol süd verən, yaxud yunu çox olan qoyun, dəvə və başqa bu kimi ev heyvanları nəzərdə tutulur. Demək, belə heyvanı müvəqqəti olaraq ehtiyacı olan bir kimsəyə vermək cənnətə aparan səbəblərdəndir. Hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. 40 yaxşılıq var ki, bunların ən üstünü ehtiyacı olan kimsəyə müvəqqəti olaraq südündən istifadə etmək üçün sağmal keçi verməkdir. Hər kim savabını Allahdan umaraq və vəd olunanı təsdiq edərək bu yaxşılıqlardan birini yerinə yetirsə, Allah bunun sayəsində onu cənnətə daxil edər. Hədisi Buxari rəvayət etmişdir. Həmçinin bu hədisdə qohum sözü umumi şəkildə varid olmuşdur. Lakin İmam Əhmədin Musnəd əsərində eyni mənalı hədisdə qənimətdən zalim qohuma xərclə deyilir. Və beləliklə də bu ləfs fəslin ünvanına dəlalət edir. Fəslin adı nə idi? Zalim qohumla əlaqə saxlamağın həzirəti. Sonra hədistə bunları bacarmasan insanlara yaxşı işlər görməyi əmr et və onları pis işlərdən çəkindir deyilir. Yəni, kölə azad etməyə, yaxud onu köləlikdən azad edilməsinə köməklik göstərməyə, habelə məhsuldar heyvanı istifadə verməyə və ya qənimətdən qohuma xərcləmək imkanı olmayan kəs cənnətə girmək üçün insanlara yaxşı işlər görməyi əmr etməli və onları pis işlərdən çəkindirməlidir. Lakin xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, bu, yalnız yaxşı işlər görüb pis işlərdən çəkinən möminə fayda verər. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Qiyamət günü bir nəfər gətirilib cəhənnəm oduna atılacaq. Onun bağırsaqları atəşin içinə töküləcək və o, dəyirmanın ətrafında fırlanan uzunqulaq kimi fırlanacaq. Cəhənnəm sakinləri onun başına yığışıb deyəcəklər, Ey filan kəs, niyə bu köşə düşmüsən? Məyər sən bizə yaxşı işlər görməyi buyurub, pis əməlləri qadağan etmirdinmi? O deyəcək, mən sizə yaxşı işlər görməyi buyururdum, lakin özüm buna əməl etmirdim. Sizə pis əməlləri qadağan edirdim, amma özüm o işləri görürdüm. Bu hədisi də Buxari rəvayət edib. Həmçinin hədisdə dilini saxla, ancaq xeyir söylə bilir. Digər bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm demişdir. Kim mənə iki çənəsi arasındakını və iki budu arasındakını qoruyacağına zəmanət verərsə, mən onun cənnətə girəcəyinə zəmanət verərəm. Hədisi Buxari rəvayət. Həmçinin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sələm demişdir. Kim sussa, nicat tapar. Bu hədisi də İmam Tirmizi sünən əsərində rəvat etmişdir. Burada dili saxlamaq və susmaq deyildikdə mütləq şəkildə susmaq nəzərdə tutulmur. Belə ki, yeri gələndə xeyir söyləmək müstəsnadır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də belə edərdi. O çox vaxt susar və ancaq lazım gəldikdə danışardı. Həmsinin sahabələrinə də belə etməyi nəsiyyət edib deyərdi. Kim Allaha və axirət gününə inanırsa, ya xeyir danışsın, ya da sussun. Hədisi Buxari rəvayət etmişdir. 36-cı 36 fəsil Zahiliyyət dövründə qohumları ilə əlaqə saxlayan, sonra da müsəlman olan kəs. 70-ci hədis Həkim İbn Hizəm demişdir. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmdən soruşdum. Ya Rasulullah, de görüm, cahiliyyət dövründə qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirmək, qul azad etmək və sədəqə vermək kimi gördüyüm yaxşı işlərə görə mənə savab yazılırmı? Rasulullah s.a.v. buyurdu, sən olub kesən yaxşılıqlarla bərabər müsəlman oldun. Bu hədisi Buxari və Əhməd rəvat etmişdir. Hədisin ravisi Əbu Xalid Həkim ibn Hizam ibn Xüveylid Əl-Quraşi Əl-Əsədi radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabəsi ha belə Xədicə radiyallahu anhənin qardaşı oğludur. Məkkənin fəthi günü İslamı qəbul etmiş, Huneyn və Taifdəki döyüşlərdə iştirak etmişdir. Fil ilindən 13 il əvvəl dünyaya gəlmiş və nəhayət hicrətin 54-cü ilində 120 yaşında vəfat etmişdir. Burada səhabə müşrik olduğu dövrdə etdiyi yaxşılıqların puç olub olmadığını öyrənmək istəyir. Çünki uca Allah Quranda buyurur, əgər Allaha şərik qoşsan, əməlin puç olacaq və mütləq ziyana uğrayanlardan olacaqsan. Zumər surəsi 65-ci ayə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də ona Allahın mərhəmətinin nə dərəcədə geniş olduğunu, İslamı qəbul etdiyinə görə günahlarının silindiyini, üstəlik kafir olduğu vaxt etdiyi yaxşılıqların savabını alacağını xəbər verir. 37-ci fəsil müşrik qohumla əlaqə saxlamaq və ona hədiyə vermək. İmam Buxarinin bu fəsildə nəql etdiyi hədis müşrik qohumla əlaqə saxlamağın vacibliyinə dəlalət edir. Məqsəd də onu sevmək və onun etdiyi günahlara göz yummaq yox, əksinə, onun kafir olduğuna nifrət etmək, günahlarını bəyan etmək, ha belə İslam əxlaqını ona göstərmək və onu doğru yola dəvət etmək olmalıdır. Və əgər müşrik qohum əqrəba ilə əlaqə saxlamaq bu dərəcədə əhəmiyyətlidirsə, onda mömin qohumlarla əlaqə saxlamaq daha məsuliyyətli işdir. 71-ci hədis İbn-i Omar radiyallahu anhına rəvayət edir ki, bir dəfə Ömər ibn Xattab məscidin qapısının yanında satılan ipəkdən olan zolaqlı bürüncəyi görüb dedi, Ya Rasulullah, yaxşı olar ki, bu paltarı alasan və onu həm cümə günləri, həm də yanına nümayəndələr gələndə geyəsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu, Ey Ömər, bu paltarı ahirətdə heç bir payı olmayan kimsələr geyər. Bir müddət sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə belə ipək bürüncəklər hədiyyə verdilər. Və o bunlardan birini Ömərə hədiyyə göndərdi. Ömər Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib dedi, Ya Rasulullah, bunu mənə göndərmisən, Fəqət onun haqqında dediyini artıq demisən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, mən bunu sənə ona görə vermədim ki, sən onu yeyəsən. Verdim ki, onu ya satasan, ya da başqasına bağışlayasan. Belə olduqda Ömər onu ana bir müşrik qardaşına hədiyə verdi. 26-cı hədisi izah edərkən bu haqda danışmışıq. 38-ci fəsil qohumlarınızla əlaqə saxlamaq üçün əsil nəsəbinizi öyrənin. Demək, qohumları ilə əlaqə saxlamaq istəyən kəs öz əsil nəsəbini, əmilərini, dayılarını, bibilərini, xalalarını və digər qohum əqrabasını tanımalıdır. Qohumlarını tanımayan adam onlarla necə əlaqə saxlaya bilər? 72-ci hədis Zübeyir ibn-i Mutim radiyallahu anh rəvat edir ki, mən Ömərin minbərdə ikən belə dediyini eşitdim. Əsil nəsəbinizi öyrənin. Sonra da qohumlarınızla əlaqə saxlayın. Vallahi, hər kəsin öz qardaşı ilə arasında incilik ola bilər. Və əgər qardaşından inciyən kimsə aralarındakı qohumluq əlaqəsinin mahiyyətini bilsə, bu bilgi onu əlaqələri kəsməyə təhrik edər. Muhammed Nasirəddin Avvani Səhih Ədəbül Mufrad əsərində bu əsərin isnadının Həsən olduğunu demişdir. Burada Ömər ibn Xattab radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vaxtı ilə öz ümmətinə etdiyi nəsiyyəti müsəlmanların yadına salır. Bir zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Qohumlarınızla əlaqə saxlamaq üçün əsil nəsəbinizi öyrənin. Çünki qohumlarla əlaqə saxlamaq adama əhli əyalının sevgisini qazandıran, var dövlətini artıran və ömrünü uzadan bir səbəbdir. Hədisi Tirmizi Sünən əsərində, Hakim Mustadrək əsərində və İmam Əhməd Musnad əsərində rəvayət etmiş və Şeyx Albani Silsilədil Əhədisə Səhiyyə əsərində onun mötəbər olduğunu demişdir. 73-cü hədis İbn Abbas radiyallahu anhümə demişdir. Əsil nəsəbinizi qoruyun ki, qohumlarınızla əlaqələri möhkəmləndirəsiniz. Çünki qohum nə qədər uzaq olsa da, sən onunla əlaqə saxlasan, uzaq sayılmaz. Həmsinin, qohum nə qədər yaxın olsa da, sən onunla əlaqəni kəssən, yaxın sayılmaz. Qiyamət günü hər bir qohumluq əlaqəsi öz sahibinin önünə gələcək və əgər bu adam qohumluq əlaqələrini saxlamışsa, onun lehinə bu əlaqələri kəsmişsə, onun əleyhinə şahidlik edəcək. Muhammed Nasrəddin Albani bu əsərin isnadının həsən olduğunu demişdir. Üstəlik, başqa hədis kitablarında İbn Abbas radiyallahu anhının mən Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin belə dediyini eşitdim deyərək bu hədisi rəvad etdiyini bildirmişdir. Həmin hədis mərfu isnadla Beyhəqinin Şüab-ül İman əsərində öz təsdiqini tapmışdır. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sözüdür. Hədisin özünü isə 50-ci və 54-cü hədislərdə artıq izah etmişik. 39-cu fəsil Mövla mən filan kəslərdənəm deyə bilərmi? Mövla sözü ərəbcə valiyə, dost olmaq, yaxın olmaq feilindən əmələ gəlmiş isimdir. Həmsinin vali, yəni dost, yaxud valə, yəni dostluq sözləri də bu feildən əmələ gəlmiş isimlərdir bəzən köləlikdən azad edilmək, bəzən İslama dəvət olunmaq, bəzən qarşılıqlı olaraq əhd bağlamaq və başqa bu kimi səbəblər dost olmağa rəvaz verir. Yəni, adamın azad etdiyi kölə, yaxud İslama dəvət etdiyi şəxs, yaxud hər hansı bir işdə əlbir olacaqlarına dair əhd bağladığı kimsə onun mövlası hesab edilir. İmam Buxarinin bu fəsildə varid etdiyi əsər belə deməyin, yəni kimin mövlası olduğunu bəyan etməklə nəsəbini bəlli etməyin zəruri olduğuna dalalət edir. Və əgər biz İmam Buxarinin tərcümə halına nəzər salsaq, onun nəsəbinin belə yazıldığını görə bilərik. Muhammed ibn İsmail ibn İbrahim ibn Muğira Əl-Buxari Cüəfinin mövlası. Diqqət edin, əgər sadəcə Əl-Cüəfi deyilsəydi, Buxarinin cüfili olduğu güman edilər və beləliklə də onun nəsəbi yanlış başa düşülərdi. Lakin, Əl-Cüfi məuləhum, yəni Cüfinin mövlası deyilməklə, Cüfinin yaxını olduğu aydın olur. Belə ki, Muhammed ibn İsmailin ata-babası Muğira, o dövrdə Buxaranın əmiri olmuş Yəmən Əl-Cüfinin əli ilə İslam dinini qəbul etmişdir. Elə bu səbəbdən də o, Yəmənəl Cüfinin məvlası hesab edilir. Odur ki, İmam Buxarinin tərzimi halında Cüfinin məvlası, yəni yaxını deyilir. Bu əsərin isnadında keçən Abdurrahman İbn Həbib məchul ravi olduğundan Muhammed Nasirəddin Albani Daif Ədəbül Mufrad əsərində bu əsərin isnadının zəif olduğunu demişdir. 40-cı fəsil Qövmün mövlası onlardandır. İmam Buxari bu fəsilə belə ad verməklə hər hansı bir qövmün mövlasının nəsəbcə onlardan olduğunu yox, sadəcə onun o qövmə nə qədər yaxın və nə qədər əziz olmasını bəyan edir. Belə ki, hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir, Vələ, yəni dostluq, nəsəb doğmalığına bənzər bir doğmalıqdır. O nə satılar, nə də hədiyə edilər. Hədisi darimi sünən əsərində rəvayət etmiş və Albani rəhməhullah Sahih Əl-Cəmi əsərində mötəbər olduğunu demişdir. Burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demək istəyir ki, hər hansı bir qövmün mövlası onlara nə qədər əziz olsa da, onu atasından başqasına mənsub etmək olmaz. Belə ki, nəsəbi dəyişmək küfür hesab edilir. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Hər kim bilərəkdən doğma atasının deyil, başqa birisinin oğlu olduğunu iddia edərsə, küfr etmiş olar. Kim özünün heç bir qohumluq əlaqəsi olmadığı bir qəbiləyə mənsub olduğunu iddia edərsə, qoy cəhənnəmdəki yerini tutsun. Hədisi Buxari rəvayət etmişdir. Digər bir hədisdə o demişdir. Ən böyük iftira adamın öz atasına yox, başqa birisinə mənsub olduğunu iddia etməsi, ha belə yuxuda görmədiyi bir şeyi gördüyünü danışması və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin demədiyi bir sözü onun adından rəvayət etməsidir. Bu hədisi də Buxari rəvayət etmişdir. Lakin buna rəğmən adam sevdiyi kimsənin onu atasından qeyrisinə mənsub etməmək şərti ilə özünə yaxın olduğunu deyə bilər. Buna Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin oğulluğa götürdüyü Zeyd ibn Harisəni misal çəkmək olar. Bir zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona belə demişdir sən ey Zeyd, mənim qardaşım və köləlikdən azad edilmiş sirdaşımsan. Sən məndənsən və qövmüm arasında mənə əziz olan kimsələrdənsən. Hədisi İmam Əhməd Musnəd əsərində rəvayət etmiş və Şeyx Albani silsilətlə hədisə səhiyyə əfzərində təsdiq etmişdir. 75-ci hədis Rifa ibn Rafi radiyallahu anh rəvayət edir ki, Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ömərə dedi, qövmünü mənim üçün bir yerə yıx. Ömər onları bir yerə yığdı. Onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qapısının yanına gəldikdə, Ömər onun hücrəsinə daxil olub dedi, qövmümü sənin üçün bir yerə yığdım. Ənsar bundan xəbər tutduqda, Qureyş barədə vəhi nazil oldu, dedilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözünü dinləmək və bu yığıncağa baxmaq istəyənlər oraya gəldilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bayıra çıxdı və onların arasında durub soruşdu. Aranızda sizdən başqası varmı? Onlar dedilər, bəli, müttəfiqlərimiz, bazımız uşaqları və mövlalarımız aramızdadırlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu, müttəfiqlərimiz də bizdəndir, bacımız uşaqları da bizdəndir, mövlalarımız da bizdəndir. Eşidin, şübhəsiz ki, mənim dostlarım aranızdakı müttəqilərdir. Əgər onlardansınızsa, çox yaxşı. Elə bizim istədiyimiz də budur. Əks təqdirdə isə, baxın, aqibətiniz necə olacaq? Elə olmasın ki, qiyamət günü insanlar etdikləri yaxşı əməllərlə gəldikləri zaman siz günahlarla gələsiniz. Sonra da sizdən üz döndərilsin. Sonra o uca səslə çağırıb dedi, ey insanlar! Sonra əllərini Qureyşlərin başı üzərinə qaldırıb üç kərə dedi, ey insanlar! Həqiqətən, Qureyşlər eytibarlı insanlardır. Kim onlara qarşı həddi aşarsa, yaxud ayaqlarının altını qazarsa, Allah onu zəll edər. Muhammed Nasrəddin Albani Səhih Ədəb-ül Mufrad əsərində bu hədisin istinadının Həsən olduğunu demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ömər İbn-i Xattab radiyallahu anhıya qövmünü bir yerə yığ deyəndə Qureyşləri nəzərdə tutur və aranızda sizdən başqası varmı deyə onlara müraciət etdikdə nəsəbcə Qureyşli olmayanları qəst edir. Hədistə müttəfiq deyildikdə yaxşı işlər görməkdə bir-birinə kömək edəcəklərinə dair öz aralarında əhd bağlamış kimsələr nəzərdə tutulur. Qureyşlər demək istəyir ki, Bu müttəfiqlər nəsəbcə Qureyşli olmasa da, bağladıqları əhd sayəsində Qureyşlərin yaxınları hesab olunduqları üçün onlarla birgə oraya toplaşmışlar. Bacımız uşaqları sözünə gəlincə, bunu ayırt etmək gərəkdir. Yəni, əgər adamın bacısı uşağı onun əmiləri tərəfdən olan kişidəndirsə, onda bu uşaq nəsəbcə həmin adamın qövmünə mənsub edilir. Yox, əgər uşaq yad kişidəndirsə, onda o, bacı oğlu olduğuna görə nə qədər əziz və yaxın olsa da, həmin qövmə deyil, atasına mənsub edilir. Burada da Qureyşlilər aramızda bacımız uşaqları var deməklə, onları özlərinə doğma hesab edirlər. O ki, qaldı mövlalarımız kəlməsinə, çox güman ki, burada azad edilmiş kölələr nəzərdə tutulur. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm onlara bizdəndir deyir. Müttəfiqlərimiz də bizdəndir, bacımız uşaqlar da bizdəndir, mövlalarımız da bizdəndir. Burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm onların nəsəbcə deyil, dostluq baxımından Qureyşlərə yaxın olduğunu bildirir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisdə şübhəsiz ki, mənim dostlarım aranızdakı müttəqilərdir, deyir. Bu dəlildir ki, adamın kafir qohumu nəsəbcə ona yaxın olmuş olsa da, həqiqi mənada onun dostu sayıla bilməz. Belə ki, həqiqi rost ancaq müttəqilərdir. Yəni, Allahdan qorxanlar. Bu xüsusda uca Allah buyurur. O gün müttəqilərdən başqa bütün dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcəklər. Zuxruq surəsi 67-ci ayə. Digər ayədə o buyurur. Allaha və axirət gününə iman gətirən elə bir cəmaat tapa bilməzsən ki, onlar Allaha və onun elçisinə düşmən olanlarla öz ataları, oğulları, qardaşları, qohum əqrəbaları olsalar belə dostluq etsinlər. Əl-Mücədə surəsi 22-ci ayə. Həmsinin hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Atamın qohum əqrabası mənim dostum sayıla bilməz. Mənim dostlarım ancaq Allah və əməli salih möminlərdir. Hədisi Buxari rəvayət etmişdir. Fəsildəki hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Əgər onlardansınızsa, çox yaxşı. Elə bizim istədiyimiz də budur, deyir. Yəni, tələb olunan da məhz budur. Yəni, onlardan olun, müttəqilərdən. Əks təqdirdə isə, əlbəttə ki, Allahdan qorxmayanın aqibəti pis olacaq. Bu dəlildir ki, Allah onların üzünə baxmayacaq. Uca Allah buyurur, həqiqətən də Allah ilə olan əhdlərini və andlarını ucuz qiymətə satan kəslər üçün axirətdə heç bir pay yoxdur. Qiyamət günü Allah onları danışdırmayacaq, onların üzünə baxmayacaq və onlara təmizə çıxarmayacaqdır. Onlar üçün ağrılı-acılı bir əzab vardır. Ali İmran surəsi 77-ci ayə Hədistə kim onlara qarşı həddi aşarsa, yaxud ayaqlarının altını qazarsa deyilir. Bu, Buxarinin şeyxinin şeyxi olmuş Zuheyrinin şəkkidir. Bu ləfsi bu şəklə həmin şeyx rəvat etmişdir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sözü deyil. İki sözdən biri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sözüdür. Və hədisin sonunda Allah onu zəll edər deyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu sözləri açıq-aydın Qureyşlərin fəzilətli insanlar olduğuna dəlalət edir. Digər hədisdə Peyğəmbər s.a.v. belə buyurmuşdur. Bu idarəçilik işi Qureyşlərin arasında qalacaq. Onlar bu dini yaşadacaqları müddət ərzində kim onlara qarşı çıxsa, Allah onu zəll edər. Hədisi Buxari rəvayət etmişdir. Hamımızın adından Allaha dua edirəm ki, daim qohumlarla əlaqə saxlamağı, onların möminlərini sevməyi kafirləri üçün isə Allahdan hidayət diləməyi bizlərə nəsib etsin. Allahım, malımızdan qohumlarımıza xərcləməyə və onlara gözəl hədiyyələr verməyə, ha belə onlara yaxşı işlər görməyi əmr etməyə və onları pis işlərdən çəkindirməyə bizi müvəffəq et. Subhanək Allahumma və bihəmdik, əşhədu ən la iləhə illən əstəxfiruqa və atubu iləyik.